Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է, որն այս անգամ կպատմի Նարինե Պլյուս նորաբաց կատնամթերքի արտադրամասի մասին։ Արցախի գիտահետազոտական կենտրոնը ստեղծման օրից իր արժև խնդիրեր դրել գիտական եւ գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները ներդնել արտադրության մեջ։ 10 տարվա գիտահետազոտական գործունեության արդյունքներն արդեն գործնական ծրագրերի տեսք են ստանում եւ կյանքի են կոչվում։ Այդ ծրագրերից մեկն իրականություն դարձավ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային գիտահետազոտական կենտրոնի անմիջական մասնակցության շնորհիվ։ դեպ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի նույն անուն կառույցները սերտ համագործակցել ու համագործակցում են։ Արցախում օրեր առաջ բացվեց Նարինե Պլյուս կատնամթերքի արտադրամասը։ Ինչու այն Նարինե Պլյուս անվանումը ունեցավ։ Մենք տեղյակ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ ընկերությունն արդեն կարողացել է շուկայում իր ուրույն տեղը գրավել։ Ինչով են տարբերվում նույնանուն ընկերությունները։ Մեր զրույցի ժամանակ Գիտական կենտրոնի տնորեն տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Անյուտա Սարգսյանը նշեց, որ Արցախում արտադրվող նարինե պլյուսի կատնամթերքը բազմաբաղադրիչ է։ Միայն ու միայն պատրաստվում է Արցախի անարատ կաթից։ Անշուշտ ողջունելի է, որ այդ կատնամթերքը կարող են ճաշակել եւ երեխաները, եւ մեծահասակները։ Գիտական կենտրոնի տնորեն Անյուտա Սարգսյանը գոհնակության պատմեց նաև գիտահետազոտական կենտրոնում գործող մանրեաբանության կենտրոնի մասին, որտեղ աշխատում են առաջատար մասնագետներ, ովքեր վերապատրաստվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հենց այդ կենտրոնում էլ ստեղծվել է արտադրամասը։ Արցախի յետական կենտրոնը ստեղծման պահից իր արժեվ խնդիր էր տրվել, որպեսզի իր գիտական եւ գիտահետազոտական աշխատանքները արտադրության մեջ ներդրվի։ Այսինքն տարիների ընթացքում 10 տարուց ավել է մենք այս ուղությամբ աշխատում ենք եւ գիտական հետազոտական աշխատանքները վերջապես իր արդյունքը ունեցանք արտադրության մեջ ներդրման նպատակ եւ խնդիր, որը լուծում ստացավ։ Պետք է նշեմ, որ այստեղ մեծ աջակցություն ենք ստացել Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի նախագահի կողմից, պարոն Սարյանի, որի համար իրախտապարտ ենք իրեն, հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի տնօրինության պարոն Ծատորյանի թագավորության շարք սարքավորումներ արտադրամասը ստացավ, իսկ գիտական ներուժի կայացման գործում անգնահատելի աշխատանք ունի արված հայ կեսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Տեկին Տխրունին, որը կենտրոնի համար շատ լավ մասնագետներ է պատրաստել եւ այս մտահոգացումը արտադրության եւս նրանն էր այսինքն իրագործումը իրականացվում է այստեղ նարինե պլյուս այս անվանումն է կրում։ Գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նայինե արտադրությունը կա վաղուց։ Տարբերությունը նայինե պլյուս նայինեից կայանում է նրանում, որ մեր արտադրանքը բազմաբաղադրիչ է։ Այսինքն մեջը թե կա մեկ մանրե, մեր արտադրության մեջ երկու մանրե, որը հենց էնդեմիկ Արցախի կաթից անջատված մանրեից է առաջացված։ Այդ է տարբերությունը սա նաև բժշկական տեսանկյունից բավականին օգտակար է։ Այո, ինքը համարվում է բուժ կանխարգելիչ միջոց չսահմանափակում որևիցե, հա, անձը երբես կարող են օգտագործել մեծահասակները, այնպես էլ երեխաները կարող են առօրյա որպես սնունդ ինքը օգտագործել, օգտակար հատկությունները տեղյակ եք։ Տիկին Սարգսյան, ինչու հատկապես շեշտը դրեցիք հենց այդ ուղղվածության վրա։ Կարծեմ, որ այս ուղղությունը մանրաբանության բաժինը կենտրոնում մնա երևի թե սկզբանե ամենազարգացած ուղղությունն էր, ինչպես նշեցի, այդ ուղղությամբ լավագույն մասնագետներ ունենք, որոնք վերապատրաստվել են հայաստանյան մեր գործընկերների մոտ։ Մենք նախատեսում ենք այլ ուղղություններով եւս ունենանք արտադրանք 22 թվականին, սանով չենք սահմանափակվում, ինչպես ես նշել եմ իմ հարցազրույցներում դժվար առաջինն էր։ Մենք սկիզբը դրեցինք եւ հուսով եմ այս տարի եւս երկու նոր արտադրանք ունենանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կարող ենք ճակերտներ բացել, թե թողենք հետագային։ Նմանատիպ կատնամթերքի արտադրությունը շատ բարդ process է, նշեց Արցախի գիտական կենտրոնի գիտության գծով փոխտնօրեն կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Արևիկ Իսրայելյանը։ Նրա խոսքով Արցախի գործարար կյանքում Նարինե Պլյուսը անդրանիկ արտադրամասն է, որի արտադրանքը ունի բուժ կանխարգելիչ նշանակություն աղեստամոքսային համակարգի համար։ Դիսբակտերիոզի եւ նմանատիպ խնդիրների կանխարգելումը միշտ էլ եղել է առողջապահության համակարգի առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Ընկերության արտադրանքը մեծ նշանակություն կունենա նման խնդիրների կանխարգելման համար։ Արցախի սպառողը դեռևս ցանոթ չէ այս արտադրանքին, որը նախնական շրջանում նախատեսվում է առաքել դեղատներ սակայն սպառման շուկան այնուհետև կընդլայնվի։ Հումքը ձեռք է բերվում Արցախ կատ ընկերությունից եւ սպառողները շատ շուտ կհամոզվեն, որ նման արտադրանքն ունի օգտակար մի շարք հատկություններ։ Ինձ հետաքրքրեց նաև արտադրական process-ը։ Ցավոք, իմ այցելության ժամանակ ես չկարողացա մտնել արտադրամաս, սակայն ինչպես նշեց իմ զրուցակցուհին, այն շատ հետաքրքիր ու լուրջ գործընթաց է։ Այդ աշխատանքը կատարում են երկու գիտաշխատող եւ մեկ լաբորանտ, ովքեր դիրապետում են իրենց մասնագիտությանը եւ կարող են լավագույն տեսականի առաջարկել սպառողին։ Արտադրամասն առայժմ նախատեսում է օրական թողարկել 300 տուփ արտադրանք։ Արևիկ ջան, Գործար Արցախ հաղորդաշարն է ձեզ հյուրընկալել հանրային ռադիոյի եւ շնորհավորում ենք ձեզ օրեր առաջ տեղի ունեցած հետաքրքիր միջոցառման կապակցությամբ եւ այժմ ընկերներին ներկայացնեք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն օրեր առաջ ինչպես նշեցիք, տեղի ունեցավ Արցախի գիտական կենտրոնում Նարինե պլյուս կատնամթերքի արտադրամասի բացումը, Երևի թե Արցախում առաջի իրադարձությունն է նման արտադրամասի բացման եւ ինքը առաջին այն առումով, որ այստեղ ոչ միայն օգտագործվելու է հայտնի նարինե շտամը, այլ նաեւ նարինեն ավելացված մեկ ուրիշ շտամ, որ Արցախի գիտական կենտրոնում սկսած 2011 թվականին իրականացված հետազոտությունների արդյունք է։ Անգոմեշի կաթից անջատված Lactobacillus helveticus պրոբիոտիկ հատկություններով շտամն է։ Խառնուրդով ուրեմն ստեղծվել է հենց նարինե պլյուս կատնամթերքը, որը ունի բժկանխարգելիչ նշանակություն աղեստամոքսային համակարգի մի շարք ախտածի մանրեների նկատմամբ եւ պրոֆիլակտիկ օգտագործման դեպքում կկանխի դիսբակտերիոզի եւ նմանատիպ խնդիրների առաջացումը։ Որտեղ է նախատեսում սպառումը իրականացնել։ Սպառումը սկզբնական շրջանում իրականացվի դեղատներում, այնուհետեւ արդեն հանրություն իրազեկվելուց հետո պլանավորում ենք դուրս անել արդեն խոշոր խանութներից հանցերը։ Մի քիչ արտադրական process-ի մասին խոսենք։ Ինչպես եք պատրաստում։ Պատրաստումը ուրեմն ինքը, ինչպես նշեցի, երկու տեսակի կաթնաթթվային բակտերիաներով սերիզացված մակարդ է պատրաստվում սկզբնական շրջանում, որից հետո արդեն պաստերիզացված անարատ կաթի վրա խմորման ճանապարհով հենց ավելացնելով մակարդը ստանում ենք արդեն product-ը։ Հենց ումքը օգտագործվելու է Արցախ կատնկերությունից ենք մթերում այս պահին ու տոհմակայանի Մեծ Արցախյան անարատ կաթն է։ Քանի հոգով եք աշխատում։ Խումբը աշխատում են 3 հոգով, երկու գիտաշխատող եւ մեկ լաբորանտ։ Այս պահին դեռ ես եմ որպես գիտական ղեկավար կանգնելու կատարված աշխատանքների վրա քանի որ հենց եւ մեր հեղինակային շտամերն են հա, մեկը, այդ հենց Արցախյան էնդեմիկ շտամի հեղինակներից մեկը համարվում եմ ես եւ գաղափարը հենց առաջացավ հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի առաջատար մասնագետներից Տխրունի Ֆլորն ու Բարմնայի հետ, որը հանդիսանում է մեր գիտական խորհրդատուն 11 թվականից սկսած այդ կառնաթթվային բակտերիաների հետազոտական աշխատանքների ուղղությամբ հետաքրքրություն առաջացավ ստեղծել մի նոր կատնամթերք հայաստանյան շտամի ու արցախյան շտամի խառնուրդից։ Ահա համագործակցություն։ Համագործակցություն, հա, հենց այդ Նարինե մայր արտադրական կենտրոնի հետ ունենք, որի շրջանակներում էր հենց կազմակերպեց ու իրագործվեց մեր արտադրամասի բացումը։ Գուցե վաղ է այդ մասին խոսել, որովհետև օրեր առաջ է տեղի ունեցել բացումը, սակայն կան արձագանքներ Արձագանքներն ինձ թվում է բարձր կլինեն ու պահանջված, քանի որ Արցախում բացակայում է ֆունկցիոնալ կատնամթերքի արտադրությունը, մասնավորապես բազմաբաղադրիչ ֆունկցիոնալ կատնամթերքների արտադրությունը, որը այժմյան խնդիրներից մեկն է, քանի որ աշխարհում այժմ հակված են ավելի շատ քիչ հակաբիոտիկներ օգտագործել եւ անցում կատարեն դեպի կենսաբանական միջոցներին ու պայքարի հենց միջոցներ ընտրեն ֆունկցիոնալ կատնամթերքներից պայքարի այդ միջոցներում առավելագույնս իրենց դեր ունեն հենց կատնաթթվային բակտերիաները։ Ելնելով դրանից ու պահանջարկից եւ այժմյան խնդիրներից մենք էլ որոշեցինք ստեղ մեր ներդրում ունենանք մեր ազգի առողջ սննդակերպի վրա, որ մեր առողջ օրգանիզմ առած առողջ սննդից երևի թե չկա նման հասկացություն։ Իսկ ինչու՞ միայն դեղատներում է։ Դեղատներում, քանի որ հիմա մենք ծավալը քիչ ենք սկսում եւ ինձ թվում է դեղատներում ավելի շատ է պահանջարկը, քանի որ հակաբիոտիկների հետ զուգահեռ պետք է օգտագործվեն նաեւ պրոբիոտիկներ, աղեստամոքսային համակարգի նորմալ գործունեությունը չկանխելու նպատակով, ապա երևի պահանջարկը ավելի շատ դեղերի հետ միանգամից նարինե պլյուսի կլինի դեղատներում, քան սովորական խանութներում։ Իսկ հետո արդեն իրազեկության դեպքում ծավալի մեծացման հետ զուգընթաց արդեն կլինի նաեւ խանութներ ներկայացնում։ Արտահանման վերաբերյալ։ Արտահանման վերաբերյալ ինքը դեռ հիմա մի քիչ շուտ է խոսել, ու քանի որ այնուամենայնիվ մի կատնամթեր կա, որ ժամկետների հետ խնդիրներ լինում է, արդեն ժամանակը ցույց կտա արտահանումը ոնց իրականացնել դեպի Հայաստան արդեն ու նաև գնային քաղաքականությունը։ Գնային քաղաքականությունը ինքը լինելու է համաժեք նույնարինեին, գնային բառումով մենք թանկացում չենք ուզում պահենք։ 280 կարգի իր ինքնաժեքն է լինելու, դա դե արդեն համապատասխանաբար շուկաներում էլ վաճառքը երևի 300-ից 350-ի կարգի։ Սովորաբար յուրաքանչյուր նորություն մի քիչ դժվար է, չէ՞, ընդունվում։ Մի քիչ դժվար է ընդունում, բայց շուկայում հիմա մենք չունենք մրցակից, եթե մրցակցություն լիներ, միգուցե դժվար լիներ։ Մրցակից հիմա չկա շուկայում Եվ քանի որ ինքը ավելի շատ զուտ ոչ միայն արտադրանք, այլ գիտական արտադրանք է, ինձ թվում է ավելի հանրության կողմից ավելի ճիշտ կընկալվի եւ կընդունվի։ Դե ինչ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, շնորհավորում ենք Տիկին Սարգսյանը նշեց, որ 2022 թվականի կան ծրագրեր, որոնք պիտի իրագործվեն, հուսանք այդ ամենը կյանքի կկոչվի։ Շնորհակալություն, հույս պահենք, որ խաղաղություն մեր աշխարհին, մնացածն էլ արդեն մեր ուժերով կփորձենք նոր արտադրակներ լուսանել։ Այսպիսով Արցախի եւ Հայաստանի գիտական կենտրոնների գիտնականների, մասնագետների համատեղ աշխատանքի արդյունքում ծնված գաղափարը գործնականում իրագործվեց։ Կխուսանք, որ Արցախում բացված կատնաթթվային բուժկանխարգելիչ եւ դիետիկ սննդամթերքի առաջին արտադրամասը, որը նաեւ առողջության պահպանման կարևոր գրավականներից է, հաջող գործունեություն կծավալի եւ անշուշտ կգրավի սպառողների ուշադրությունը։ Այսպեսին էր այսօրվա գործարար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։